LuxLeaks ass een Non-Event, seet den CSV-Europadeputéierte Fränk Engel. Et wier keng nei Geschicht an et wier keng illegal Praktik. Och den DP-Europadeputéierte Charles Goerens ass där Meenung. Eent steet fir déi zwee Europadeputéiert fest, Lëtzebuerg gëtt hei onfair behandelt. D'Nadine Gauthier. Schwätzt een d'Tax Ruling un, esou muss ee wëssen, datt dat net nëmmen hei zu Lëtzebuerg gemaach gëtt, Mee och am Ausland. Eleng Lëtzebuerg géif awer attackéiert ginn. De Fränk Engel, CSV-Europadeputéierten. Ech hätt grad esou gär, déi Leit hätte sech genau esou intensiv mat Holland beschäftegt, hu se awer net gemaach. Oder se hätte sech mat dem Vereenegte Kinnekräich beschäftegt, hu se natierlech erëm net gemaach, well do si jo och där aus dem Vereenegte Kinnekräich derbäi, déi erstaunlecherweis op all deenen Aen, déi ee bräicht, Fir ze gesinn, datt zu London genau dat selwecht passéiert, blann. Den DP-Europadeputéierte Charel Goerens sengersäits seet, et misst een och déi aner Praktiken an den anere Länner an d'A faassen, wann ee schonn op esou Praktiken ageet, zum Beispill an der Belsch. Déi hunn déi Notioun vun Intérêt notionnel. Do kënnen Entreprisë quasi vun der Steier ganz befreit ginn. Wa se eege Fongen investéieren an d'Entreprise, da gëtt dat betruecht, wéi wa se Sue geléint hätten a wéi wa se dorobber Zënse bezuelt hätten. An déi fiktiv Zensen, also d'Zënsen, déi se net bezuelt hunn, déi kënnen se awer vun der Steierschold déductibel maachen. Dat sinn a sech awer och Praxissen, déi och misste méi thematiséiert ginn, fir dann e Gesamtbild ze ginn iwwer dat, wat unlautere Konkurrenz genannt gëtt an deem Beräich. A weider seet de Charel Goerens iwwer den Tax Ruling. Et gëtt jo och gemengt, hei géife just Steieren net bezuelt ginn. Et besteet awer och eng Obligatioun do, fir déi Suen ze investéieren, soss kënnt se net vun der Steier befreit ginn an deem Ausmooss, wéi dat geschitt. Datt et en avantagéise System ass, doriwwer ass absolut keen Zweifel. Eent steet fest, Illegal ass et net, wat Lëtzebuerg gemaach huet a mécht. Et hält ee sech un dat nationaalt an internationaalt Recht. Dat hate gëschter schonn d'Regierung an d'Consulting-Firma PricewaterhouseCoopers däitlech gemaach. Och an der Press, wou d'Praktiken en large beschriwwe goufen, géif ëmmer nees d'Legalitéit vum Tax Ruling betount ginn. Et ass carrément een Non-Event, seet de Fränk Engel. Ech wëll Iech just soen, Do kënnt iergend e Betrib, dee seet, Lauschtert mol, an Holland krute mer zwee an e hallwe Prozent ugebueden, wat bitt Dir? An dann hu mer zwou Méiglechkeeten, Entweder mir soen, mir bidden Iech guer näischt, well mer un Iech net interesséiert sënn, da sënn eng Partie potentiell Steierrecettë fort, an esou vill hu mer där jo net ze vill, oder mir maachen eng Offer. Eng Fro stellt sech de Fränk Engel dann nach, Firwat huet de Lëtzebuerger Parquet nach net agéiert? Schliisslech géif et sech bei LuxLeaks ëm eng Verletzung vum Steiergeheimnis handelen.